بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد خب درس ششم را شروع میکنیم از کتاب اعتقاد اهل سنت و و اعتقاد ائمه اهل حدیث امام های اهل حدیث از امام اسماعیلی رحمه الله خب در جای رسیدیم که یکی از اصول اعتقاد اهل سنت به خاطر همین انسان باید مسائل اعتقاد را با تفصیل با دانستن اجماع ها با فهمیدن قرآن و حدیث زیرا اعتقاد اهل سنت همین است که اول آیات ها و حدیث ها اول دلیل ها را جمع میکنن ثانی اعتقاد میکنن و خلاف مبتدع ها اهل بدعت حزبی ها که اول اعتقاد میکنن مسئله را پس برای همون اعتقاد باطل و پوچ خود پس دلیل ها را تو دلیل ها را تحریف میکنن تدلیس میکنن تلبیس میکنن یک اهل سنت این خیلی نیست اول دلیل ها را جمع کرده ثانی اعتقاد میکنن همون آنچه را که با فهم سلف صالح صحابه و تابعین اعتقاد میکنن قال المؤلف رحمه الله ابو بكر اسماعیل رحمه الله مجد و انه ينزل الى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه و اهل السنت همچنین یکی از اعتقاد و یکی از عقیده اهل سنت و الجماعات همین است که اعتقاد دارن اعتقاد میکنه اهل سنت و جماعت و یقین داره که الله انه یعنی الله سبحانه و تعالی ينزل الى السماء الله سبحانه و تعالی نزول میکند فرود میآید به سوی زمین الله سبحانه و تعالی نزول میکند فرود میآید به سوی آسمان به سوی آسمان على الى السماء یعنی به سوی آسمان الله سبحانه و تعالی نزول میکند به سوی آسمان به همون حدیث هایی که ثابت شده است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلا اعتقاد کیفین به اعتقاد تکیف کردن و کیفیتی در او خب مسئله یکی از های اهل سنت الجماعت که اهل بدعت در این باب هم مخالفت داره اهل سنت را این مسئله نزول کردن الله نزول الهی هست به آسمان دنیا همون حدیثی که حدیث بخاری و مسلم هست حتی اهل چون که ابن عبدالبر میگوید حدیث های ثابت زیاد هست از پیغمبر صلی الله علیه وسلم درباره نازل شدن الله سبحانه تعالی نازل شدن الله سبحانه تعالی به آسمان دنیا در حدیث هایی که اهل حدیث در صحیح بودنش هیچ اختلافی نداره بلکه حدیث های نزول حدیث های نزول الهی به آسمان حدیث هایی هست که زیاده از 23 صحابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم این را روایت کردن زیاده از 23 صحابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم این هم اعتقاد اهل سنت الجماعت اعتقاد اهل سنت الجماعت در باب نزول الهی اثبات میکنن نازل شدن الله را بدون کیفیت یعنی مثلا نمیگن که چه خیل نزول میکنه الله خبر داده است که نزول میکنم به واسطه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث های متواتر حتی حدیث های نزول الهی به حد تواتر رسیدگی هست که این کار کننده او کافر می شود خب یک از این حدیث ها حدیث متفق علیه امام بخاری و مسلم روایت میکنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه هست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل يعني نزول میکند پروردگار ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم در حديث بخاری ومسلم مسلم هر شب پیغمبر الله سبحانه پیغمبر صلى الله عليه وسلم گفت ينزل ربنا نزول میکند نازل میشود پروردگار ما فرود می آید هر شب به آسمان دنیا هنگا وقتی که باقی ماند سه یک شب اخیر وقتی سه یک شب ماند یعنی بعد سه شب بعد سه یک سه دو قسم شب رفتن قسم اخیر شب ده الله سبحانه و تعالی نزول میکنه میگوید یقول من یدعونی فاستجیب له کی مرا دعا میکنه تا اینکه استجابات قبول کنم دعای او را من یسالونی فاعطیه کی من میپرسه تا اینکه او را چیزی پرسیده اش را بدهم من یستغفرونی فاغفر له کی مغفرات و استغفار طلب میکنه تا اینکه گناه او را ببخشم حدیث ها در این باب بسیار هم حدیث های بسیار به حد متواتر رسیدگی هست مسئله نزول کردن الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا و به این سلف صالح همه اجماع داشتن همه اتفاق داشتن حتی از امام ابو حنیفه رحمه الله ابو یوسف امام محمد هم ثابت است همچنین در عقیده طحاوی و غیرش این اهل علم اهل سنت همه قبول کردن به اتفاق و ولكن بلا اعتقاد کیفی فيه بلا اعتقاد یعنی به اعتقاد کردن کیفیت یعنی نه اینکه مثلا نمیگه که کیفیت این خیل و این خیل هست به بخاطر بلا اعتقاد کیفی نحن نعلم به اعتقاد کردن کیفیتی که ما میدونیم زیرا الله خبر داده است که نزول میکنه ولی که چگونه خب نزول میشه چگونه فرود میآیه خبر نداده است بنابر حتی امام صابونی در اعتقاد عقیده سلف و اصحاب حدیث میگه بلا كيف فلو شاء سبحانه وتعالى أن يبين لنا كيف ذلك فعل خب لكن بلا كيف يعني بدون كيفيات يعني تكيف نمكرم کیفیت این خيل و خیل نازل میشود نمیگوییم بلکه الله زلجلال را اعتقاد داریم که نزول میکنه و فرود میگه به خاطر همون حدیث های متواتری که در این باب آمده است و اعتقاد اهل سنت در جماعت همون سخنی که امام مالک امام دارالهجره گفتن در باب استیوا همون نوع اعتقاد میکنن همه مسئله های صفات را که مثلا چون که یک نفر آمد پیش امام مالک گفت که الرحمن علی العرش استوى الله کیف استوى چگونه استوا کرده است چگونه بالای عرش شده است چگونه بلند به عرش شده است امام مالک خیلی اول غضب کردن و بعد گفتن الکیف غیر معقول کیفیت اون را دایسان گفتن در عقل تغییر نمیگیرد یعنی با عقل چگونه با الله بالای عرش ده است اینو فهمیده نمیشه والاستواء منه غیر مجهول گفتن استواء غیر مجهوله یعنی معلوم است معنی لغویش که به معنی بلند شدن و بالا شدن است و ایمان آوردن به او واجب است و سوال کردن از او بدعت است پس گفت اینی اخاف ان تکون ضالا گفت میترسم که گمراه باشی و امر کرد و پس بیرون کرده شد خب در باب نزول هم همین خیلی همین خیلی بعضی از سلف سوال شد یا امام ابو حنیفه باشه که گفت چگونه نازل می شود گفت که الله خبر داد نزول می شود ولی که خبر نداد که چگونه نازل می شود خب به خطر ما هم خیر میگیم که نزول الهی معلوم است از جهت لغت لغت یعنی در لغت عربی فرود آمده اما کیفیت او چگونه بودنش مجهول نامعلوم است و ایمان آوردن به او واجب است و سوال کردن از او بدعت است این نزول کردن الهی را هم بر همون پرتوی در پرتوی آیت الهی که الله میگه لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر در همون فهمیده میشه که نزول الله مانند به چیزی نیست و هو السميع البصیر الله شنواست یعنی اثبات کردن صفات به اعتقاد کردن کیفیت و تشبیه و مانند کردن به کدام مخلوقه الله سبحانه و تعالی در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليله هر شب گفتن الله سبحانه و تعالی نزول میکنه نازل میشه به عثمان و میپرسه میگوید من حل من مسائل فاعطيه آیا سوال کننده است که بدهم و اهل بدعت در این باب اهل سنت را از معتزلی ها و حتی از اشعری ها و ماتریدی ها و اهل بدعت کلش همشان در این باب اهل سنت رو مخالفت کردن و و, و حجتشون همین که یعنی شون همین که گفتن که ینزلو ینزلو میگوین نزول ملائکه هست بعضیش میگه نازل شدن ملائکه الهی هست یعنی ملائکه های الهی نازل میشه و بعضیش میگن نازل شدن رحمت الهی هست و بعضیش میگن نازل شدن امر الهی هر باطل هست چرا زیرا که اولش کی رحمت الله همیشه نازل می شود رحمت الله تا قدس یک شب نازل نمی شود اگر یه لحظه الله بنده های رحمت الله در زمین نباشه یه لحظه به آسمان دنیا رحمت الله در روی زمین نباشه همه هلاک می شود خب دیو زیر رحمت الله همیشه هست رحمت الله واسع است همیشه بنده هاش را رحم میکنه خب این تعبیر شما باطل است که نزول رحمت الهی میگن دیو میگن نازل شدن امر هست امر یعنی فرمان بله فرمان الله هم همین خیر هر لحظه اما فرمان الله به ریس دادن کسی تولد شدن کسی نزول میکنه نازل میشوه و تعویل سیمش که میگن ملائکه نازل میشوه که ینزل ربونه میگن یعنی ملائکه های الهی ملائکه های الله نازل میشه این هم سخن باطل است چرا زیرا که ملائکه حق داره گوید من یدعونی فاستجیب له نمیتونه بگه که من کی دعا میکنه من را تا یک استجابت کنم او را من یستغفرونی که ملائکه حق داره بگه من یستغفرونی کی مغفرت می طلب میکنه من را فاغفر له کی ملائکه حق داره بنابر تعویل این اهل باطل باطل هست تعویل این اهل بدعت باطل هست حتی یک لفظ هست در یک در حدیث ابن ماجه و دارمی روایت میکنه پیغمبر حتی الله گفتن در دوام لفظ حدیث همین که در همین حدیث ده که انه ينزل الى السماء الدنيا الله سبحانه وتعالى نزول میکنه فرود میاد به آسمان به آسمان به آسمان دنیا ثم يقول لا اسال عن عبادي غيري نمیپرسم از بنده هایم كغير امراض بلکه خد سوال مكرم كي هل من سائل فاعطيه بدا حافظ عبد الغني مقدسي رحمه الله ما قال ان دو حديث حديثي ما يدعوني فاستجيب له كي مر الدعاء میکنه تا که دعاش قبول كنم او استغفار كننده هست گناهش مغفرت كنم او توبه كننده هست او را توبهش بپذيرم اي حديث قتي حديثي لا لا يسال عن عبادي غيري بقى ان دو حديث يقطعان تاويل كل متاول دور میکند باطل میسازد تعویل هر تعویل کننده را و باطل سازی هر باطل باطل کار را باطل میسازد چرا زیرا که ملائکه نمیتونه گپ بگوید که لا اسألو عن عبادی غیری ملائکه نمیتونه بگه من استغفرون فاغفر له و اما امر الهی امر الهی همیشه نازل میشه امر الله سبحانه و همیشه نازل میشه برای تولد شدن کسی یا زنده شدن کسی یا و مثلا دیگر کارهایی که به فرمان الله سبحانه و تعالی میشه علی کل حال مسئله نزول الله سبحانه تعالی با حدیث های متواتر و با اجماع سلف ثابت هست نازل شدن الله سبحانه تعالی و ولیکن این اهل بدعت که اهل سنت را در این باب مخالفت کردن همه سخن ها باطل است حتی همونایی که میگن امر الهی نازل میشه از کجا نازل میشه از پیش الله معلوم شه که الله چی الله طرف بالا هست که مثلا امر الله بیا از کجا میاد از طرف بالا یعنی اونها اصلا علو و بالا بودن الله را هم قبول ندارن علو و بالا بودن الله را قبول ندارن خب این بود یکی از اصولی که اصل بزرگی که امام ابوبکر اسماعیلی از اعتقاد اهل حدیث را ذکر کردن که اعتقاد دارن الله نازل میشه به آسمان و همون حدیث های متواتری که آمده است لیکن به اعتقاد کردن کیفیت یعنی کیفیت نمیدونن نمیگن کیفیت این خیلی و خیلی است کیفیت یعنی حقیقت او را یک مثلا چه خیلی بوده است نمیگن فقط میگن الله نزول میکنه دیگه تمام سکوت میکنن خاموش بیستن بر خاطر همین و اهل بدعت باز شبهه نمی که گفتن دنیا هر لحظه هر خیل از گفتن یعنی شب ها فرق میکنن این شبهه باطلشون هست زیرا که وقتی که صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه را گفت انزل ربنا صحابه نپرسیدن که یا رب یا رسول الله چه میشود معلوم میشه الله کارهای الله و کارهای بنده قیاس کرده نمیشود یعنی مثلا این خیل دنیا هم هر خیل یک جا شب است یک جا روز چه میشود بگو این نسبت بنده نو امکان پذیر است که در یک لحظه در هر جا باشه مثلا اما برای الله این خیلی کار آسان هست و انسان در هر کجایی که باشه که شب شد باید در تزرع و در قیام لیل و نماز شب رو بیاره و استغفار و پرسیوس و و توبه را از الله طلب کنه و زیرا الله میگه من یدعونی فاستجیب له کی مرا دعا میکنه تا اینکه استجابت قبول کنم او را و کی میپرسه من را تا اینکه سوال پرسیده او را هر چی میپرسی از از دنیا و از صلاح خوبی دنیا و آخرتت پس سوال کن در نیمه شب هر کجایی که باشی شب جه حساب میشه در نصف نصف یک آخر شب ده یعنی قسمی اخیر شب ده دعا کرده بنده رو به الله سبحانه تعالی میبرد خب خلاصه کلام این که هر جا حق است میگم این نسبت مخلوقه اما نسبت الله سبحانه تعالی قادری به همه کارها هست و بنده مسمع و طاعتا گفته شنیده و اطاعت کردن گفته عمل میکنه خب مسئله بعدی که امام ابو بكر اسماعیلی اعتقاد اهل حدیث را ذکر میکنند این مسئله دیدن الله سبحانه تعالی در قیامت هست قال المؤلف ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله في القيامة دون الدنيا ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة وهمچه اهل سنت اعتقاد دارن اهل سنت والجماعات اعتقاد دارن یقین دارن که دیدن الله سبحانه تعالی که بنده ها میبینن بنده های متقی اهل تقوا الله را میبینند در روز قیامت نه در دنیا خوب و همچنین برای ثواب و اجر در روز آخرت در جنت هم الله را میبینند خب اینجا مقصود ای اهل سنت جماعت دیدن الله سبحانه تعالی یعنی دیدن مؤمن ها الله سبحانه و تعالی هست در روز قیامت در جنت این مسئله هم در این هم هم آیات قرآنی در این دلالت میکنند و همچنین حدیث های متواتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهل سنت جماعت در سه مسئله با تمام اهل بدعت مخالفت سختی دارند این سه مسئله سه مسئله به حد بسیار هم مهمه جو فرق فیصله کننده بین اهل اهل سنت و اهل بدعت یکی مسئله دیدن است یعنی مسئله رؤیت دیدن بنده های مؤمن الله را در جنت اهل بدعت همش به جز بعضش همش انکار کننده دیدن الله است از خوارج و از روافیز و از جهمی ها و از معتزله یکم مسئله صفت دیدن دیدن الله سبحانه تعالی در جنت اهل بدعت این را با اهل سنت مخالفت کرد خب و همچنین حتی اشعری ها و ماتریدی ها در این باب اگرچه اثبات بکنند در کتابشون است که مؤمنان الله را میبینند، یکی فقط اضافه میکنه که من غیر این. میبینن اون یک به یگان جهت یعنی جهت بالا باشه و پایین باشه تنیس میگن میبینن میگه تمام یکی به جهت میگن با بین دیدن الله میگه بین بنده میگه مسافت هم نیست نه از طرف بالا میبینن نه از طرف پایان یک بگن همین خمی که ببینی مؤمنا میگن الله را میبینن لیکن به جهت و طرف یعنی مثلا نه از بالا میبینن نه از پایان نه از راست نه از چپ نه مسافه هست نه خلاص کلام دیدن یا اثبات میکنن گویا لیکن گویا با در نفس وقت گویا که انکار میکنن دیدن الله را یعنی زیرا حقیقت دیدن را انکار میکنن خب یکم مسئله صفت دیدن الله در قیامت دیوم صفت کلام هست سخن صفت سخن کردن الله اهل بدعت همه با این در این مسئله با اهل سنت مخالف هستند از جمله اشعری ها و متریدی ها که کلام دو تقسیم میکنند. که کلام حادث که مخلوق است میگن قرآن از کلام حادث مخلوق است و دیوش کلام نفسی میگن که میگن غیر مخلوق است ماتریدی ها میگن کلام نفسی الله که در نفس الله هست این میگه شنیده نمیشه اهل سنت در این مسئله هم اشعری و متریدی مخالفت داره به غیر جهمی ها اینا سه صفت علو هست سه مسئله بسیار هم مهمه صفت علو یعنی بالا بودن الله سبحانه تعالی بر عرش این سه مسئله بسیار هم مسئله های مهمی هستند که اهل سنت با اهل بدعت فرق جوهری دارن فرق آشکار و فیصل و جداگی بزرگی دارن اهل سنت با اهل بدعت در این سه مسئله یک صفت دیدن است صفت دیدن الله در جنت و یک صفت کلام است سخن کردنی الله که سخن میکنه دیگه صفت علو سه صفت علو هست صفت علو یعنی صفت بالا بودن الله بر عرش در این مسئله هم اشعری و متریدی ها اهل سنت و مخالفت دارن که میگن الله سبحانه تعالی در یک جهت از جهت های گانه نیست یعنی من نه از بالا است این خب اهل سنت در باب دیدن الله سبحانه و تعالی به یگان کیفیت و به یگان مانندی کردن و تشبیه کردن اعتقاد دارن چون که امام اسماعیل میگه حتی کما قال تعالی دلیلشون از قرآن و حدیث های متواتر و اجماع صحابه و تابعین به همین اعتقاد اعتقاد کرده گستن کما قال تعالی امام ابوبکر اسماعیلی در متن کتاب میگوید کما قال تعالی وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره اللهم قد رویهای در آن روز درخشان است زیبا ناظرتون یعنی زیبا و درخشان الى ربها ناظرتون یعنی به سوی پروردگارش نگاه کننده است کلمه ناظرتون اینا کلمه نظره در لغت عربی به معنی دیدن است اگر رفت به الا بیا خاصتا با برو وجوه یومئذ ناظره الی ربها حتما به معنی دیدن است دیگه گو معنی دیگه نداره وقتی که نظره نظر ينظر اضافه کرده شده به رو و همچنین به الای جاره یعنی الی ربها به سوی پروردگارش نگاه کننده هست خب وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره بزرگترین دلیل اهل سنت همین است یک دلیل اهل سنت همین که اهل سنت سلف صالح اتفاق دارند که بنده ها الله را در قیامت در جنت ببینند یا اینکه بگوییم در این باب سه اجماع است اول سه اول سه اجماع است اول اجماع اول همین که کسی الله را در این دنیا نمیبیند بنابر سه اجماع را میپرسم سه اجماع اجماع اول همین که الله در این دنیا دیده نمیشه با چشم سر دلیلشون همون حدیث صحیح است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث بخاری مسلم است حدیث مسلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اعلامو بدونید گفتن یک لن تروا ربکم حتی تموت هرگز شما پروردگارتون رو نمیبینید حتی اینکه بمیره حتی اینکه وفات کنه اجماع اول همین که بخلاف صوفیایی که میگن ما الله رو میبینیم با الله سخن میکنیم با این وای این مخرفا اهل تخریف اهل خرافات خب یکم اجماع همین که الله با چشم سر در دنیا دیده نمیشه فقط اختلاف در این باب است که آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلام الله را در شب اسراء و معراج دید یا نه راجح همین است که ندید است و قول صحیح هم همین است و اجماع صحابه هم به همین است زیرا همون حدیثی که خود انس رضی الله عنه از انس رضی الله عنه روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و سلام را پرسید حدیث ابی ذر هست ابی ذر رضی الله عنه میگوید پرسیدم که هل رأیت ربک همون وقت سخن پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمد دیگه کار همه همه فیصل هست حضرت ابو ذر حدیث مسلم هست ابو ذر رضی الله عنه میگوید پرسیدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را هل رأیت ربک در شب اسراء معراج آیا پروردگارت را دیدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جواب گفتن نور ان اراه نور هست چگونه میبینم او را یعنی نوری بود که بین من و بین دیدن الله مانع شد خب و همچنین حدیث دیگر در گفت که پیغمبر صلی الله علیه وسلم که رأیت نورا دیدم نور را بلا بخاطر همین اجماع اهل سنت و جماعت هست که کسی الله را در این دنیا با چشم سر نمیبینه کسی دعوا که الله را دیدن با چشم سر در دنیا در بیداری این کذاب دروگو هست خب اختلاف فقط در همین است که آیا پیغمبر صلی الله علیه و در آخرت در شب اسراء و معراج در دید الله را راجع همین است که ندید و چه دلیل و همین خود سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سخن حضرت عایشه رضی الله که کسی دعوا کنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله را ربش را دید است پس به تحقیق بهتان دروغ آشکار ساخته خب هم قول حضرت ابن عباس که گفت دید است محمد ربش را یعنی با قلب با دل دید است نه با چشم سر علاوه جنب بین دو سخن همین است حضرت عایشه یگو بار گفت مثلا انکار نکرده است دیدنی با دل را حضرت ابن عباس باشه با چشم سر اثبات نکرد فقط میگه را ربه دید پروردگارش با چی با دل نه با چشم سر خب به هر حال اجماع اول همین که کسی الله را در این دنیا با چشم سر نمیبینه اجماع دوم همین که الله سبحانه تعالی حتما در آخرت دیده می شود اجماع دوم همین اجماع دوم همین که الله سبحانه تعالی در جنت دیده می شود الله مؤمنین الله را در جنت ببینند دلیل هاش چی دلیلهاش یکیش حدیثی همین حدیث آیت قرآنی وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره روحهای در آن درخشان هست زیبا و شکوفان به سوی پروردگارش نگاه کننده هست به سوی پروردگارش نگاه داره خب بزرگترین نعمت اهل جنت این دیدن روی الله سبحانه و تعالی هست در جنت که حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام گفتن هیچ نعمت در نزد اهل جنت محبوبتر و بزرگتر از دیدن الله نیست بسیار هم بعد دیدن الله در جنت باز زیباتر و باز خوشرویتر می شوند جایی که حدیث امام مسلم روایت بکنه از پیغمبر صلی الله از صهیب رضی الله عنه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم که گفتن اذا دخل اهل الجنه الجنه وقتی هنگامی که داخل شو اهل جنت جنت داخل شود یقول الله تبارک و تعالی الله میگوید تريدون شيئا ازيدكم اي اهل جنت آیا میخواین چیزی برای شما زیاد کنم یا چیز دیگه میخواه میخواه فیقولون اهل جنت میگویند الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجنا من وتنجنا من النار اهل جنت میگن یا رب آیا روی های ما را درخشان نکردی آیا ما را جنت داخل نکردی آیا ما را از آتش جهنم نجات ندادی این خیلی میگن اهل جنت فیکشف الحجاب الله پرده را او طرف میکنه یک طرف میکنه و روی الله را میبینند و پیغمبر گفتند فما اعطوا شيئا احب الیه من النظر الى ربهم اهل جنت داده نشدن چیزی را که محبوب تر باشه دوست داشته تر باشه برای اونها از دیدن پروردگارشان و در روایت دیگه گفته اعظم بزرگتر و بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و همین آیت را تلاوت کردند که الله میگه للذین احسنوا الحسن و من تفسير پیغمبر ديوم آيات همين يكوب آيات وجوه يوميذ ناظرة إلى ربها ناظرة ديوم آيات همين كي الله مقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بتفسير صحيح خود پیغمبر صلى الله عليه وسلم زيادات يعني نگاه کردن بروي جمال جمال الله سبحانه وتعالى هست للذين أحسنوا الحسنى الله مقال براي كساني كي خوبي کردن الحسنى جنت هست و همچنین دیدن الله سبحانه و تعالی آیت سیومی که اهل سنت استدلال میکنن الله سبحانه و تعالی میگوید و قال فی الكفار چون که شیخ ابوبکر اسماعیلی میگوید الله میگوید کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون الله میگوید به تحقیق کافرها از از پروردگارشان در آن روز محروم هستند در پشت محروم و محجوب هستند یعنی حجاب کشیده شده یعنی محکم کرده شده هستند امام شافعی رحم الله میگوید امام شافعی رحمت رحم رضی الله عنه میگوید وقتی که الله سبحانه تعالی دشمنهای خود را محروم ساخت از دیدنی خیش پس معلوم شد شود که دوستهای خود را نشان میتیه خود را حتی امام شافعی رحم الله وقتی این آیت را تفسیر کردن که گفت لما حجب الله قوما بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضا وقتی الله خود را من کرده است محروم ساخته قوم را به خاطر غضبی که الله با اونها کرده است معلوم شده که قوم از اونها راضی است و الله را میبینند بعد شاگردش ربیع میگوید او او تدین به هذا یا سیدی شاگردش گفت که آیا گفت میره اعتقاد داری که الله دیده میشه روز قیامت در جنت یعنی بعد امام شافعی گفتن والله لو لم محمد ابن ادریس انه را يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا امام شافعی گفتن والله گفتن اگر گفت محمد ابن ادریس خود امام شافعی است گفتن اگر رفت و گفت شافعی اگر یقین نمی داشت اینکه پروردگارش را در آخرت میبینه در این دنیا عبادت چی نمیکرد یعنی یکی از سبب هایی که اهل ایمان ایمان آوردن و عمل صالح کردن و به الله نزدیک شدن تا اینکه از دیدار الله مشرف شوند خب سیم دلیل چون همین آیت قرآنی که الله میگه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون وقتی که اهل کفر و اهل دشمنای الله وقتی محروم باشن محجوب پشت پرده از الله باشن معلومه اهل ایمان الله را میبینن و همچنین الله میگد لهم ما یشاؤون ولدینا مزید بسیاری از صحابه ها گفتن لدینا مزید یعنی لهم ما یشاؤون برای اهل جنت هر آنچه که بخواهن آنچه که میخواهن هست ولدینا مزید الله میگه همش در نزد ما با زیادتی هست زیادتی یعنی بسیاری از مفسرهای صحابه گفتن که یعنی دیدن الله سبحانه و تعالی الله ذوالجلال و خب این بود مسئله دیدن الله سبحانه تعالی در روز قیامت به اجماع مسلمان ها و اجماع مسلمان ها ثابت است خب مسئله آیا الله سبحانه تعالی مسئله اجماع چهارم یا اینکه دیدن الله سبحانه تعالی در خواب هست آیا دیده می شود البته بسیار از اهل سنت اثبات کرده است فقط دیدن الله در خواب یعنی اون چیزی که میبینی الله را در حقیقت نمیبینی بلکه هر یک انسان به قدر ایمانش و به قدر یقینش الله را میبیند در خواب يعني نوري وزي بوغيرا <clears throat> خو اهل بدعات بس در مسئله دیدن الله را در قیامت با اهل سنت اختلاف کردن با بعضی از شبهه ها شبهه هاشون که یکیش همین که میگن اه، الله سبحانه تعالی میگه وقتی حضرت موسی علیه السلام طلب کرد که قال رب ارینی انظر الیک گفت یا رب گفت بگذار گفت من ببینم نگاه کنم به سوی تو الله گفت لن ترانی گفت هرگز من را نمیبینی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني میگن همین دلیل است که نمیبینی اهل سنت میگن، اولش که کلمه لن ترانی هیچ خوانش نیست که هرگز در دنیا و در آخرت نمیبینی نیست این فقط لن ترانی یعنی در دنیا زیرا الله میگه ولكن انظر الى الجبل حضرت موسی را گفتن نگاه کو گفتن به کوه فین استقر مکان اگر کوه گفت در جاش قرار بگیره و بیسته و تحمل کرده بتانم فسوف ترانی بزودی میبینی من را این معلومه شده که اینجا اثبات دیدن الله هست در کجا در آخرت البته احکام آخرت از این دنیا فر میکنن انسان در این دنیا به همین جسم ناتوانش نمیتونه دیدن رب بزرگ را اما در آخرت حالت ها فرق میکنن خب دلیل این رو استدلال میکنن لیکن راجع همین است در اینجا اثبات هست که فقط لن ترانی یعنی در این دنیا بنابر لن در لغت عربی به همیشه و دائمی را نفی نمیکنه بلکه موقت است یعنی در این دنیا در این دنیا نمیبینن خب ولی دیوم دلیل شما میگن که لا تدرك الابصار الله میگه لا تدرك الابصار لا تدرك به معنی احاطه کردن هست یعنی الله چشم ها دیده ها الله را احاطه نمیکنن به شک لا تدرك الابصار اهل بدعت میگه تمام یعنی الله دیده نمیشه این باطل هست زیرا الله گونه گفت لا تراه الابصار نمیبیند نگفت الله گفت لا تدرك در کردن یعنی او را احاطه کردن یعنی مثلا ما عثمان را میبینیم لیکن او را احاطه کردن یعنی کنه حقیقت عثمان نمیفهمیم که چقدر است چه خیلی است هر روز آفتاب رو میبینیم لیکن حقیقت کنه او نوع است این رو نمیدونیم همینه لا تدرک الابصار حتی مؤمن ها اگر در جنت الله رو میبینن بلکه بعد هر یک دیدن الله باز یک بار زیباتر و خوشرویتر میشوند باز زیباتر و خوشرویتر میشوند و با وجود این آیا حقیقت الله را درک میکنن نه فقط میبینن روی الله سبحانه و تعالی را چه که ماهتاب و آفتاب رو میبینیم لیکن حقیقت او که چگونه هست البته رو نمیبینیم خب حدیثی درباره دیدن الله هم همچنین حدیثی متواتر هست حدیث ها یکیش حدیث همین حدیثی ابو صهیب رضی الله عنه و حدیث دیگر حدیث ابی هریره رضی الله عنه است همچنین حدیث بخاری و مسلم متفق علیه است که حضرت ابو هریره میگوید قال اناس یک گروه از صحابه مردم گفتن یا رسول الله هل نرى ربنا یوم القیامه گفتن یا رسول الله گفتن آیا ما پروردگارمون روز قیامت میبینیم بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن هل تضارون في الشمس اه، ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله گفتن آیا در دیدن آفتاب یک دیگر یکدیگرتون به ازدحام یعنی یا اینکه به ضرر رساندن میبینی یعنی مثلا آیا زحمه میشود در وقت دیدن الله یک دیگر من کنیم مثلا بگوی ما ببینم با ببینم گفتن نه گفتن آفتاب رو خوش رو گفتن میبینیم ماهتاب رو شب 14 در بسیار هم خوش رو میبینیم پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن فانکم ترونه یوم القیامت کذالک همچنین الله را در روز قیامت میبینه بدون اینکه معنای حدیث لا تضامون داخل روایت است یکی لا تضامون به تشدید به معنای ازدحام نمیشود دیدن یعنی الله که بگم من ببینم ازدحام شود زحمه یا اینکه لا تضامون به تشدید به معنای ظلم کردن و ضرر رساندن یعنی یک دیگر ضرر نمیرسونه بلکه جای خیلی جنت خیلی کلان هست و الله را همه مؤمن ها میبینن بدون اینکه یک دیگر را ضرر برساید که زحمه و ازدحام شود در بینشان خب این بود مسئله این که از حدیث های متواتر از پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باب یکی از اصول اعتقاد اهل سنت در مسئله دیدن الله سبحانه و تعالی مؤمنین مؤمن ها امس خب مثلا همین که مؤمن ها الله زلجلال را در آخرت میبینن روی الله را در جنت و محبوب ترین و دوست داشته ترین و بزرگترین نعمت اهل جنت همین است و خاطری که الله را در دنیا عبادت کردن نادیده از محرمات حرام کرده های الله دور شدن و واجبات را انجام دادن در حقیقت با یقین وقتی عمل کردن پس جزای مناسبشان همین است که الله سبحانه و تعالی وقتی الله را در دنیا روزی کنندن از خود الله را به اجرا کردن امرها و دور بودن از هایش پس سزاوار شدن تا اینکه روز قیامت روز در جنت الله را جمال و جلال و روی الوجه الله سبحانه تعالی را ببینند آشکارا با دو چشم سر میبینند ولیکن بدون اینکه الله را همه حقیقت الله را درک بکنند و بدون اینکه الله در مخلوق داخل شود و این بود اعتقاد اهل سنت و جماعت و اشعری ها و مطردی ها خوب جهمی ها و ها بالکل انکار کردند و به خاطر گویا تشبیه است ولی ولیکن اشعری ها و مطردی ها میگویند الله را میبینند دیده میشود الله در جنت ولیکن از غیر جهت به جهت یعنی مثلا گویا دیده میشه بگو طرف بالا میگه نه گویا از طرف بر راست و چپ میگه نه خب به هر از کجا دیده میشه میگه نگو از کجا دیده میشه که دیده میشه حتی بعضیش همین مسئله را که فهمید که مثلا بگوی الله دیده میشه ولیکن به جهت معلومه میگه معنا معنا نمیکنه برای قدر بعض بعد تعویل کرده میگوین الله را دیدنش یعنی زیادت یقین و علم زیاد حاصل کردن نسبت الله در جنت فقط یعنی با چشم سر میگه نمیبینی و لیکن علم زیاد بشه نسبت الله یقین زیاد میشه میگه تمام حتی بعضی از ماتریدی ها و اشعری ها مجبور شدن که همین نوع تعویل کنن تا اینکه با معتزلی ها باز شدن علی کل حال دیدنی الله سبحانه و تعالی یکی از بزرگترین مساله های اعتقادی اهل سنت و جماعت است و در این باره آیات ها و حدیث های خیلی زیاد هست و این هم به خاطر همون عمل های صالحی که در دنیا انجام دادن خب آخرین مسئله که میگیریم قال المؤلف ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة خب از يعني هایی گذشته مش در دوامش اه، مؤلف میگه در باب دیدن امام ابوبکر اسماعیلی بعضی سخنها داره میگه الله گفته است در حق کافرها كي كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كي وقت کافرها از پروردگارشان محجوب ومحروم هستن الشيخ عبد بكر اسماعيل قال فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا باجمعهم عنه محجوبين اگر مؤمنون کافرا همه که نمیدود نمیدیدن همشون که محجوب و محرومش ديدن پس سخن الله معنی بزرگ نداشت که الله میگه کلا انهم عن ربهم لا لمحجوب وقتی کافرها محجوب که باشن محروم باشن اي دیدن الله عکسش معلوم مفهوم مخالفش که مؤمنون میبینن وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله ولا التحديد له خب این سخن تجسیم و تحدید این سخنهای سلف صالح نیست و این از متکلم ها آمدگی است یعنی بدون اینکه اعتقاد کنند جسم بودن الله را در این باب تفصیل است که چی مقصود داره از جسم این کلمه را ترکش بهتر است ماشي كلمه تحديد ولكن يرونه باعينهم على ما يشاء هو بلا کیفی لیکن مؤمن ها میبینه الله را با چشم های سرشان بشک با چشم ها میبینن على ما يشاء هو يعني به طريقة الله خاصة باشه بلا كيف يعني بدون انك تكيف وكيفيات و کیفیت او را بدانند یا که کیفیت را تکیف کنند مانند کنند و کیفیت او بگویند مثلا بدون تکیف ده بدون تکیف الله سبحانه وتعالى تعالی را میبینند خب مسئله بعدی در باب ایمان مؤلف میگه ان الايمان قول وعمل ومعرفه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ومن كثر طاعته أزيد إيمانا, إيمانا ممن هو دونه في الطاعة یکی اصول اعتقاد اهل السنة والجماعات وهم في امام های اهل الحديث همين اسكي که ایمان در نزد اهل السنة سه رکن دارد یا که به پنج نون هست إيمان قول باللسان إيمان سخني بزبان هست که باید حتما انسان شهادتين تلفظ کنه اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله واجب است مگر انسانی که سخن نمیکنه گنگ باشه اگر پس بعد ساقط میشه و الا انسان اگر رفت این کلمه را تلفظ نکنه به زبان مؤمن نمیشه مسلمان نمیشه شهادتین قول باللسان یعنی سخنی به زبان هست اشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله یک بار گفتنش حتمی هست ضروری هست واجب است قول باللسان و اعتقاد بالجنان دیم اعتقاد کردن بدیل هست جنان یعنی دل اعتقاد به باید یقین داشته باشه اگر عکسش شک داشته باشه مؤمن نمیشه کافر میشه قول باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالجوارح والارکان عمل کردن به اعضاها هست به اعضاهای بدن باید عمل حتما انجام تیا و یزید و به طاعت الرحمن ایمان زیاد میشه به طاعت کردن الله ذوالجلال اجرا کردن امرها و دور بودن از نهیها و ینقص به طاعت شیطان ایمان کم میشه به فرمان برداری شیطان هم پنج تا نون همینه قول باللسان و تصدیق بالجنان و بالجوارح والاركان و يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان خوب ایمان در نزد اهل سنت و جماعت همینه سه رکن داره حول به زبان یعنی سخن زبانی حتمی هست تلفظ کردنی که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله گفتن دوم نطق و تصدیق به دل شناختنی به حتمی هست تصدیق باید به دل تصدیق داشته باشه به اینکه الله یکتا هست معبود بر حق تنها الله هست و محمد در حقیقت و یقینا فرستاده الله است و قرآن حق است و دین اسلام دینی حق یعنی های قلبی متعلق به دین و سیوم عمل به جوارح اول جوارح یعنی اعضا و بدن قد حتما عمل کردن عمل جوارح حتما مهم است در در ایمان صحیح شدنش اصل لیکن اصل عمل جنس عمل خیلی که زبان قد نطق کردن یک بار شرط بود همچنین برای ایمان خیلی ثابت شدن عمل جوارح باید حتما داشته باشد یک انسان اگر 20 30 سال زندگی کنه دعوای اسلام کنه و یک بار نماز نخونه روزه نگیره حج نکنه پس ایرا مسلمان گفته نمیشه و ایرا ایمان صحیح شدگی نیست ایمان ثابت هم نیست پس باید حتما عمل جوارح جنسش میگن یعنی اصل عمله جنس عمله باید انجام تیه تا اینکه ایمانش ثابت شوه برای ایمان سه رکن داره به در تمام کتاب خدا هست که حتی امام شافعی رحم الله میگه ایمان قول و عمل تصدیق است لا یجزی احدهما بدون آخر یکش به دیگری صحیح نمیشه قول به زبان باشه و تصدیق به دین نباشه صحیح نمیشه منافقا به زبان میگن ما مسلمانیم حتی عملا میکنن که تصدیق دینی که ندارن به بر صحیح نیست و اگر تو انسانی که یقین کنه به دلش مثل فرعون و شیطان که یقینا میدونه الله حق یکی به زبان که تلفظ که مثلا امکی پیغمبر صلی الله علیه و آله ابو طالب میدونید که دین پیغمبر صلی الله علیه و آله بهترین دینا هست یک وقتی که با اقرار به زبان کنه که مسلمان نشد یا انسان به زبان گفت من مسلمانم به دل تصدیق کنم یکی زمان زندگی کنه عمل جوارح نه نماز خونه نه روزه بگیره نه حج کنه نه جهاد کنه نه زکات بدیه پس ایمان صحیح نمیشه برابر در این باب که عمل میگوین اعتقاد السلام اینه که عمل اعضاها و بدن در ایمان داخل هست در این باره بسیار هم حدیث ها و دلیل ها دارن یکیش آیت قرآن الله دایم عمل با ایمان ایمان با عمل ذکر میکرد الله میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن عملی صالح کردن و الله سبحانه و تعالی در قرآن ایمان با عمل ذکر میکنه الله میگه در سوره انفال الله میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادته ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا الله دریجه اینجا چند چیزی بعد گفت اینها مؤمنین در حقیقت مؤمن الله میگه مؤمنا کسانی هستند که وقتی الله یاد الله شود دلهاشان ترس می درآید وقتی تلاوت کرده و آیات های الهی به اینها ایمانشون زیاد می و علی ربهم یتوکلون به پروردگارشان توکل میکنن الله بعد میگه الذين يقيمون الصلاه کسانی که نماز میخوانند و مما رزقناهم ينفقون از اینکه ما اونها را رزق دادیم نفقه میکنن یعنی زکات اولئک هم المؤمنون حقا اینها هستند مؤمن در حقیقت اینها هستند یعنی عمل را الله ذکر کرد در ایمان و آیات قرآنی هم الله میگه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون داخل شوید جنت را به همون عمل هایی که بودید عمل میکردید الله میگه تلک الجنت التي نورث تلک الجنت التي اورثتموها بما کنتم تعملون این جنت است که میراث برده اونها را به خاطر همون عمل هایی که بودید عمل میکردید بنا به خاطر همین آیات قرآنی و در این باب خیلی دلالت صریح داره که ایمان عمل است ایمان عمله خب همچنین حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی بسیار است یکیش همون حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن الایمان بضع و 70 شعبه ایمان 70 چند شاخه و 70 چند 70 چند شعبه داره شاخه داره اعلاها شهادت ان لا اله الا الله بولاترین شعله و شاخه ایمان این لا اله الا الله گفتن هست نطق به زبان این دلیل رکن اولش نطق به زبان یعنی بولاترین شاخه ایمان این لا اله الا الله گفتن یعنی نطق به زبانه دویم و ادناها اماته الاذى عن الطريق کمترینی شاخه ایمان دور کردن آزاردهنده از راه است و گفتن سیون که این بعد عمل جوارح هست دور کردن چیزی آزار میدگی به بدن است والحیاء شعبه من ایمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیا یک شاخه از ایمان حیا که عملی قلب است در این حدیث سه رکن زیاد شده است سه رکن ذکر شده است خب این بود عقیده اهل سنت و جماعت اینکه ایمان سه رکن داره به یک دیگر اصلا صحیح نمیشه خب اکنون اهل بدعت بعد با مسئله زیاد شده و کم شدن همین اهل سنت اعتقاد داره که ایمان زیاد و کم میشه با دلهای قرآنی الله سبحانه و تعالی میگه در سوره آل عمران فزادهم ایمانا الله زیاد کرد ایمان اینها را و در سوره انفال الله میگه انما واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا لفظ های صریح است خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن اکمل المؤمنین ایمان احسنهم اخلاقا کاملترین مؤمن ها از روی ایمان بهترین اینها هستن از روی اخلاقشان و همچه حدیثی ایمان هفتاد چند شاخه داره اعلاها بالاترینش یعنی معنیش ایمان زیاد و ادناها ایمان زیاد کم میشه به شک ایمان زیاد کم شدن در آیات ها و حدیث های متواتر و همچنین اجماع سلف صالح است در تمام کتاب های اعتقادی آمده است ایمان قول عمل است یزید و ینقص زیاد و کم می ایمان زیاد بشود با طاعت کردن و عبادت کردن و رقم الف میگه و من کثر طاعته کسی که طاعت بسیار داشته باشه ایمان زیادتر است از کسی که طاعت کمتر داره امام ابوبکر اسماعیلی اینجا میگه خب اکنون درباره ایمان مختصر میگویم اهل بدعت در هر یک سخن این سخن های ذکر کردیم اختلاف دارن با اهل سنت و جماعت یکیش مثلا ایمان سه رکن داره قول و عمل و تصدیق برای یعنی اجماع صحابه است اجماع سلف هست همچنین در کتاب اعتقادی در تمام کتاب اعتقادی است امام اجوری در کتاب شریعت امام حتی حمیدی در کتاب اصول سنت امام احمد در کتاب اصول سنت در تمام کتاب اعتقاد هست که میگن ایمان قول و عمل و تصدیق است به یک دیگر صحیح نمیشه به یک دیگر امکان نداره به یک دیگر راست نمی‌شود. به یک دیگر کامل نمیشه به یک دیگر شود گفته خیلی سخن های زیاد دارن و خلاف مرجئه ها خب اکنون اهل بدعت متعلق به ایمان اهل سنت را مخالفت کرد یکم طایفه این را جهمی ها میگن جهمی ها که میگن ایمان تا قشناختن الله همی، الله را که شناختن میگن تمام به همه مسلمانی و مؤمنی و بالله گویا که فرعون با قول یا شیطان با قول یا گویا مؤمن زیرا که شیطان و فرعون الله را میشناسن خب این قول قول باطل ترین سخن است که ایمان تا شناختن طایفه دیگر گفتن نه ایمان گفتن تا با زبان نطق کردن این طایفه کرامیش میگن محمد ابن کرام طایفه‌اش که انسان بگه من مسلمانم تمام به همه مؤمنم بگه تمام اجا مؤمن با زبان یعنی تا نطق کنه و گفت یا گویا منافقا مؤمن از زیر منافقا به زبان میگن اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله اگر چه عملی قلب و عمل قلب ندارن طایفه سیم میگه ایمان طاقه تصدیق به دل یعنی دلش قد تصدیق کنه اگر چه عملم نکنه مسلمانه این طایفه حتی اشعری ها هست اشعری ها میگه بدارن و گفت یا ابو طالب تصدیق داشت لیکن اقرار نکرد گویا مسلمانه خب اکنون در باب خوارج چی میگوید خوارج میگوید ایمان رنگ اهل سنت میگوید ایمان قول و عمل و تصدیق است همه قفر داره اهل سنت با خوارج کی؟ خوارج میگوید همه عمل های بدن شرط یک واجب ایمان در نزد خوارج یک چیزه یک چیز یعنی اگر یک واجب ترک کردی کافر میشی یک مرتکب یک گناه کبیره شدی کافر میشوی لیکن اهل سنت میگن نه اصل عمل جنس عمل مهمه برای ثابت شدن ایمان اما باقی عمل های اعضای بدن و یا که زبان و بعد دیگه این کامل کننده ایمان است یک آدم رفت و اگر رفت واجبی را ترک کرد ایمانش ناقصه فاسق مؤمنی فاسقش میگن ایمانش ضعیف میشه ایمانش ناقص میشه واجبی را ترک کرد ایمانش کم میشه محرم را کارهای حرام و گناهی کبیره را گناه را انجام داد گناه ایمانش ناقص میشه تمام اما ایمان کافر نمیشه مرجعه در این باب چی میگه مرجعه مرجعه های جهمی هست خب و مرجعه الفقها هست مرجعه الفقها کسانی هستند که از بعضی فقهای بودن هم اعتقاد را داشتن و خلاف مذهب سلف و اهل سنت در قدیم خیلی مذهبتی سخشان کردن اینها کسانی است که میگن ایمان قول و تصدیق است قول به زبان تصدیق به چی تصدیق به دیل. تا قمیقه میگن تمام عمل را همه مرجعه ها عمل را از ایمان خارج کرده هستن بیرون کرده میگن عمل و ایمان که دخل نداره خب مرجعه های عصر با یک مرجعه دیگر هم هست آخران مرجعه های عصر ما هست در این زمان ما پیدا شد کسانی که با رنگ اهل سنت میگویند میگن ایمان قول و عمل و تصدیق است زیاد و کم میشود این مرجعه پنجمش میگن شیخ فوزان میگد صالح فوزان پنجم گروه مرجعه میگن ایمان قول و تصدیق و ایمان قول است تصدیق عمل زیاد میشه کم میشه رنگ اهل سنت فقط هم میگن که ایمان بعمل جوارح صحيح هست یعنی يعني انسان اگر 20 سال زندگی کنه یک رکعت نماز هم نخونه یک روز هم نگیره یعنی عمل جوارح هم نداشته باشه اینا میگه ایمان ثابته همین جا اختلاف در همین جا هست اختلاف با اهل مرجئه العصر با اهل سنت در همینه که اینها اهل سنت میگن امکان نداره که عمل دل و عمل زبان باشه و یعنی سخن به زبان بگه اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله قرآن و شریعت قبول کنه و به تصدیق بدیل داشته باشه عمل جوارح نداشته باشه این امکان نداره اما این مرجئه العصر میگه امکان داره که اینها در این باب هم خطا کردن و گمراه شدن مرجئه العصر خب امام ابو حنیفه رحمه الله علیه میگه ایمان قولی به زبان تصدیق بدیله لیکن بعضی علما میگن از این سخنش گشتگی هست مثل امام ابن عبد البر و ابن العز حنفی لیکن راجح همین است که گشتگی نیست دلیل دلیلشون چیه که میگن امام ابو حنیفه گشتگی است یک حدیثی حدیث وفد عبد القیس میگویند خیلی حدیث بزرگ الک وقتی که اومدن پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم اونها رو پیغمبر به ایمان امر شون کرد فرمان شون داد وقتی پیغمبر این سخن صحیح ثابته که ابو حنیفه رحمت الله علیه را همین سخن همین حدیث رسیدگی است یعنی در پیش خواند همین حدیث را درباره اینکه ایمان آیا عمل ها در ایمان داخل یا نه امام ابو حنیفه رحم الله رحم الله میگه نه داخل نیست لیکن رنگ مرجعه ها نمیگه میگه که ایمان در عمل ها در ایمان داخل نیست و لیکن گناه ایمان ضرر میکنه لیکن ما میگه نمیگیم که ایمانش کامل کامله مثل مرجعه های غلات میگن که ایمانی مرجع که ایمان فاسق و ایمانی صالح هر دو برابره ایمانی من مثل ایمان جبریل گفته دعوا داره مرجعه ها امام بحری رحمه الله این دعوا را نداشت میگفت که ایمانی کسی که عمل ها را انجام داده کامل است و ایمانی کسی که انجام نده ضعیف است اگر چیزی زیاد کم قبول نداره لیکن ضعیف و قوی را قبول داره یا همچنین امام ابو حنیفه رحمت الله میگه که ما نمیگیم که معصیت و گناه در ایمان ضرر نداره نمیگیم برای فرق بین مرجئه ها ابو حنیفه رحمه الله را مرجئه گفتن جایز نیست چرا از مرجئه ها همین قفر داره مرجئه ها میگن گناه ها در ایمان ضرر نمیکنه امام ابو حنیفه رحمه الله میگن ایمان ضرر میکنه گناه گناه و معصیت مرتکب شدن گناه ها و ترک کردن واجبات در ایمان خلل میرسونه که ضعیفش میکنه ضرر داره به خیلی بخاطر خاطر همین امام ابو حنیفه رحمه الله مرجئه گفتن خطا هست خب همین حدیثی عبد ابن وفد عبد القیس همین است که پیغمبر صلی الله علیه و اونها را امر کرد به ایمان به الله الایمان بالله وحده بعد پیغمبر سوالشون کرد که اتدرون ما الایمان بالله وحده او گفت میدونید شما این مهمون اوماگی را که ایمان به الله یگانه چیست گفتن الله و رسول اعلم اینا گفتن الله دوناتر الله رسول دوناتر پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن شهادت الله اله الا الله و ان محمد ایمان به الله همین است شهاده ان لا اله الا الله جواهد الله انك نیست معبود بالحق بجوز الله وان محمدا رسول الله وانك محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمسه الخمسه نماز خواندن و زکات دادن روزه را در اینجا ذکر کردن امام حنیفه رحمت الله علیه را گفتن چی میگوید این حدیث گفت در مقابل حدیث پیغمبر چی بگو خاموش استاد بعضی ها میگن که از این مذهبش گشتگی است که ایمان قول و تصدیقه ولی که راجح همین است که رجوع کردگی نیست همین مسئله ایمان در امام ابو حنیفه رحمه الله در همین باب ایمان لغزش و زله و, اشتباه داره و چون که امام طحاوی رحمه الله هم همین گفه میگه که ایمان تصدیق قول و تصدیق است یعنی این معلوم میشه که امام ابو حنیفه ای دیگه مسائلی که خطا داشت گشت است لیکن همین در مسئله ایمان تنها اشتباه داره خب ماتریدی ها و اشعری ها با هم قریب هستن این دوتا که اهل بدعت هستن و همچنین مخالف اهل سنت در باب ایمان هستن اما خود ابو حنیفه رحمه الله از اینا خیلی فرق داره ابو حنیفه رحمه الله از ماتوریدیت در باب ایمان خیلی فرق داره امام ابو حنیفه از اشعری ها خیلی فرق داره زیر اشعری ها میگن ایمان تصدیق بدیله فقط اقرار به زبان میگن برای اجرای احکام دنیا هست تا اینکه با دنیا و ما مسلمان بگیم گفته میگه باید اقرار به زبان کنه و الا میگه ابو طالب مسلمانه بنابر اشعری ها ماتوریدی ها با اهل سنت و حتی با امام ابو حنیفه رحمه الله در این باب خطا و غلط دارن این بود مسئله یکی از بزرگترین مسئله اعتقادی مسئله ایمان که اهل سنت اعتقاد در ایمان قول و قول و زبان تصدیق بدیل عملی عمل به جواری هست حتما باید عمل جواری انجام شه تا اینکه ایمان او ثابت شود و دلیل هایی که ذکر کرده و اجماع ها در تمام کتاب اعتقادی هست تا یه صحیفه کتاب اعتقادی را ببینید تا نه مجلد است همین مسئله همین خیلی ذکر میکرد چون که امام بخاری رحمه الله در کتاب اعتقاد هم ایمان قول و عمل است و حتی امام بخاری رحمت الله علیه کسی که عمل را از ایمان خارج میکرد از او روایت نمیکرد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین